اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وصلى وسلم تسليما كثيرا زاهر بريبا الله جل شانه دنس مسالة السلام نبسني الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاجوز شني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفيك ويرويتك Bojte se Allaha Đerlašanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I nas subhanahu wa ta'ala učini od onih koji će biti na Kur'anu i sunnetu njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam sve dok nam ne dođe smrti. Draga braćo, mm, večeras nećemo nastaviti sa tumačenjem sura Al-Kahf, nego ćemo večeras napraviti jednu, da kažem, jedan izuzetak. S obzirom da sam bio neto jednom, možda malo dužem putovanju, a čovjek na svakom putovanju, kada bude, gdje god ode, nauči neke stvari, vidi nove stvari, nauči nešto, uzme neke koristi, pa sam ja tako mislio da neke od tih koristi, i stvari koje sam vidio na ovom putovanju da podijelim zajedno sa vama. Kao što znate, Allah subhanahu wa ta'ala me je počastio da sam zjaretio dva sveta harama, haram Mekke i haram Medine, kao još neke druge gradove. I hvala Allah subhanahu wa ta'ala imali smo priliku da se sretnemo sa velikim brojem učenjaka, velikim učenjaka, da pričamo razgovaramo, pogotovo o problemima i stvarima vezano za ove naše prostore. Prvo, čovjek treba da se trudi e, da čitav njegov život nekako bude vezan, da ima jedne posebne osjećaje prema Mekke Medini. Draga braćo, danas e, ljudi, muslimani žive i nažalost njihova srca su vezane za mnoge stvari za mnoga mjesta za koje ne treba da budu vezana. I čovjek, na primjer, nekada kada priča, kada razgovara sa svojim prijateljima, kaže, eh, da mi otiš da vidim to, eh, da mi otiš da vidim to mjesto, da vidim tu osobu i tako dalje. Međutim, ne vidiš u tom govoru da taj čovjek teži za mjestima koja su sveta mjesta u islamu. A to je prije svega Mekka, poslije toga Medina, grad Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato kažemo, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, pa nas je Allah Đerlašanu učinio od omladine čija srca su vezana za ova sveta mjesta. Jer pogledajte koliko je, na primjer, muslimana, ljudi koji e, tvrde i koji misle da se drže Allahove Đerlašanu u vjeri. Međutim, njihova srca nisu vezana za Mekku i Medinu, nego misle da se njihovi autoriteti Neki misle da se njihove autoriteti nalaze u Turskoj, neki misle da se njihove autoriteti nalaze u Iranu i tako dalje. Međutim, kada se spomene Mekka i Medina, To je jedno samo mjesto koje se samo dođe, obiđe se oko Kabe i to je to. Draga braćo, to nije tako. Čovjek svoje srce mora da veže za ova dva mjesta. Još ako uzmemo u obzir riječ Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da kaže ko od vas bude u stanju, ko od vas bude u mogućnosti da umre u Medini, pa neka umre u Medini. Fa inni šafinu men mate biha. Jer kaže poslanik alaihi salatu wa sallam, ja ću biti zagovornik na sudnjem danu, onome koji šta? ona koji umre u Medine. I zato pogledajte te odlike. I zato su ljudi, zato je bilo ljudi sa naših prostora, prije kada se išlo na hađ, ljudi bi pošli godinu prije na hađ da stignu sljedeći hađ. Oni ljudi odavde koji nisu mogli da odu, bilo ljudi koji su obič, uh, imali običaj da sakupije nešto para, da dadnu tim hađama i da kažu da se to podijeli sirotinje harama Mekke i Medine. Znači nisu mogli da odu, međutim Na taj način su svoju sadaku slali da se podijeli sirotinji mekanskog i Medinskog harama. Znači pogledajte na jedan način kako su bili vezani. Pa se tako spominje također za jednog mostarskog starog alima. Kaže se da je nosio odjeću poput Medinelija. Da je nosio ono džupe i turban kako su nosili stanovnici Medine. Iz ljubavi prema gradu Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braće, to je srce muslimana. Jer srce muslimana je vezano za Meku Medinu srce muslimane da obraću vezano za arapski jezik. Allah je objavio Kur'an na arapskom jeziku. I onaj ko ne razumije Kur'an, ko ne razumije arapski jezik, ne može u potpunosti razumjeti Kur'an. I zato je jedna od osnovnih uslova uh, i uh, uvjeta za onoga koji tumači Kur'an jeste da bude veliki poznavalac arapskog jezika. Da pozna arapski jezik. I zato pogledajte. Ulema ehli sunnata vol džamata se čvrsto drži uleme sljedbenice ahli sunnata vel džemata se čvrsto drže uleme koja ispunjava ove uslove. Koji tumače Kur'an i sunnet poznavajući arapski jezik. Onako kako je došlo to u sunnetu Allahu poslanika alaihi salatu wasalam govora ashaba tabina i tako dalje. Od tih susreta koje sam imao, imao sam jedan susret sa širom Nasrom al-Umarom. Vama je nekom je od vas manje više poznat, jedan od najvećih, najpoznatijih šihova sada, će boravi u Rijadu. I kada sam došao kod šeha, inače, subhanallah, Allah je lišanu je dao, subhanallah, ti ljudi, ta ulema, oni su toliko zauzeti. I toliko ljudi vode računa o problemima muslimana gdje god da se nađu. Da nije nimalo čudo kada dođeš kod nekog od njih, da ti kaže imaš samo 15 minuta da sa mnom sjedneš. Kad smo dolazili kod šeha Nasra Omara, šeha nam je dao termin u 9 sati 40 minuta. I rekao je, 15 minuta imate vremena da razgovara. Međutim, ovaj brat koji nam je napravio taj sastanak, šehe mislio da je samo došao taj brat. On nije znao da, smo, e, da je bilo i nas drugi koji smo došli. I šehe kad nas je vidio, rekao je svaki od vas zasluži da sa njim pričam sat vremena. Međutim, ispričao mi je jednu priču, jednu kratku priču, koja je, mislim, toliko korisna. I zato vidim da uistinu treba da vam je prenesem. Čim mi je ispričao jednu priču, kaže, kaže, kada sam bio djete, Kaže, ja sam čovjek sa sela. Kaže, kada sam bio dijete i kada sam pošao u školu, u prvom razredu sam, kaže, bio odličan, među najboljim učenicima. I kaže, kad su bile ferije, kaže, uzeo sam knjige da se spremam za drugi raz, da mi drugi razred bude lahak. Bio sam, kaže, odličan, bio sam među najboljim. Međutim, kada je došlo početak druge školske godine, kad sam došao u školu, vratili smo u prvi ponovo razred. Rekao sam, što to? Kaže, babo je rekao da te moramo vratiti u prvi Kaže, Subhana, babo je kod nas imao jedno posebno mjesto. Kaže, čak sam odrastao, imao sam svoju djecu, imao sam unčat, nisam smio da upitam babi što je to uradio. Kaže, nismo se bojali babi u smislu da nas udaro da nas je bio. Međutim, imali smo veliko, strašno poštovanje prema njemu. Kaže, prije nekoliko godina, kaže, upitao sam babi, kaže, što si me onda vratio prvi razred? Kaže, vratio sam tu prvi razred, da bi tvoji temelji ojačali. Vratio sam tu prvi rast da bi tvoji temelji ojačali. Da bi bio jači. Kaže, subhanallah. Kaže, vidio sam veliku mudrost u onome što je babu radio. I še je to spomenuo u kontekstu kada sam govorio o našoj škole Korana, kada sam govorio o našim aktivnostima. Spričao mi u priču u kontekstu da dobro svi mi, znači ja i vi, znači govor upućen vama, da dobro obratimo pažnju na to kako ćemo učvrstiti svoje temelje u islamu. A tu se misli temelji na Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I e, draga braću, ova vjera je jasna. I to je nešto što smo rekli sto puta. Međutim, na njoj će usrajati onaj koji sam sebi udari jake temelje kada je u pitanju Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer čovjek kako putuje, čovjek kada odje na primjer na hađ, kada vidi mnoštvo tog islamskog umeta, kada vidi sve te ljude koji su došli na hađ, vidi islamski umet u malom i vidi koliko su ljudi u neznanju, vidi koliko su ljudi slijede svoje strase, vidi kako su ljudi baki, kako su, znači na tom hađu i na toj umri, možeš vidjeti čitav islamski umet na nekoliko kvadratnih metara. Ljudi tada dođu i svak pokaže svoju ono što se nalazi u njegovoj duši. I zato, draga braćo, znači pogledajte šta znači da čovjek razmišlja o tome. Znači da čovjek sam sebi udari temelje na Kur'anu i sunnatu Allahu poslanika alaihi sallatu sallam. I draga braću, ovo je Allahova vjera. Čovjek, ako čini dobro svom komši, on čini zato što mu to Allah naredio. Ti ne činiš dobro svom komši radi njegovog hatora. Da bi komši rekao, Allah, kako si musliman? Ne, ne, ne. Ti činiš dobro prema komši zato što ti je Allah Đelešanu to naredi. Ti uzmaš abdest. I kada da izvineš pustiš vjetar, ti ponovo uzmeš abdest. Pitaš li ti zbog čega puštanje vjetra kvari abdest, pa ponovo mora uzeti, a nigdje nije nikakva nečistoća. Znači, međutim, Allah vjera je došla. Ako pustiš vjetar, moraš uzeti abdest. Zbog čega si lijep prema svom bratu muslimanu? Sve to što ti Allah je lešanu to naredio. I draga brać, ovo je jedna stvar. To mi je rekao jedan šeh dole. Znači, to je jedna stvar koju sam zapamtio. Znači, mi ne činimo lijepo drugima radi njihovog hatu, nego činimo zato što nam je Allah je lešanu to naredio. I draga braćo, to je pravilo u Allahu Đelešanu vjere. Jer sve što radimo, radimo zato što je Allahova vjera. Ne radi hatura mog, ne radi hatura njegovog, nego zato što je to vjera. To je program koji Allah Đelešanu objavio. I niko nema pravo da u to ulazi i da to mijenja svojim strastima. I zato, subhana ponekad, znači, vezana za ovo, dotičem se sada jedne druge stvari. A to je što sam vidio da većina islamskih učenjaka danas, da kada govori o islamskoj omladini, i o problemima islamske omladine ukazuje na jednu stvar. I ukazuje na najveći problem islamske omladine danas, a to je, to je ekstremizam. Jer se je pojavilo u skoro svim islamskim sredinama mladići koji su fino počeli i ušli Allahu Đelešanu vjeru, međutim, međutim nisu ispravno udali, udarili sebi temelje Kur'ana i Sunnata da su otišli ekstremizam. I počeli su da miješaju stvari, počeli su da ružno govori islamskim učenjacima, počeli su da postupaju po svojim prohtjevima, desili su se fitne među muslimanima, muslimani su počeli da ubijaju muslimane, da govore ružno muslimane, zbog čega? Radi onih temelja Kur'ana i sunneta. I zato, draga braću, subhanallah, nekada čujem, dođe do mojih ušiju od nekoga, od naše omladne da kaže, e, kaže, Boga mi sada treba biti žestok. Žestok protiv koga? Žestok kako? Da čovjek bude žestok prema svom bratu muslimanu tako što će biti vazda namrgođenog klica, jer to ne kaže stino, to nije žestino Allahove vjeri. I Allah subhanahu wa ta'ala nije tako naredio Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam da bude žestok. Naredio mu da bude žestok. Međutim, da bude žestok. Da se drži naredbi Allah subhanahu wa ta'ala. Da se kloni zabrana, što me Allah Đelešanu zabranio. I kada dođe vrijeme žestine, da se bude žestok. Allah Đelešanu je nabran, na, naredio. Kada je vrijeme džihada, kada se vojske sukobi Dolazi li tada pravilo da se lijepo poziva? Nema tada lijepo pozivanja. Tada ide, ako možeš da otkine glavu, kidaš glavu. Nema tada lijepo poslupanja. Tada je lice u lice. Jer to je Allah ođer mešanu ubira. Vahlu valehim, budite žestoki protiv njih. Udarajte ih kuda ih stignete. Međutim, to je kada? Kada je vrijeme džihada. Međutim, kada nije vrijeme džihada, dolazi druga Allah ođer mešanu naredba. Draga braću, to je da čovjek bude blag. I da na lijep način poziva. I zato vidite Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam. Hoćete li vidjeti tu žestinu na takav način u životu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasalam, da je ukorio nekoga na grub način, da je ukorio nekoga pred nekim, da je nekom je tako rekao, ko što se zna desiti među nama, nije tako Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasalam, poslupao. Srce Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, i ko čita siru Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasalam, vidi koliki je bio rahmet, Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam prema svom umetu. I zato na nekim braćo od prethodnih predavanja sam vam rekao da ću vam spomenuti hadis e, čovjeka i žene koji su kamenovani. Koji su kamenovani do smrti za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Da vidimo primjer da kažemo te žestine, odnosno te blagosti. Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam prema nekome je koji učinio jedan od najvećih grijeha, grijeh koji zaslužuje da se na njim sprovede smrtna kazna. Pa tako zabilio žema muslim u svom sajihu Abu Dawudu, u svom sunanu, od Burejde radijallahu ta'ala anhu, da je došao čovjek, Allahomu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, koji se zvao Ma'iz. Zvao se čovjek kako? Ma'iz ibn Malik. Ashab Allahomu poslaniku alaihi wa sallam. I ako se vratimo na one koji su pisali, kao što Hafiz ibn Hajar, koji su pisali o ashabima Allahomu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vidjet ćemo da se Ma'iz ibn Malik spominje kao ashab Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braću, dolazi Ma'iz ibn Malik. Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam, a bio je učinio zinalog. Počinio je zinalog. Međutim, bio je osoba koja je bila u braku ili prije je toga bio u braku. Znači, u tom momentu kada je počinio, jer u islamu osoba koja je u braku ili prethodio je brak, ako počini zinalog, za njega je smrtna kazna. Bio muškarac, bila žena. Međutim, ako mladić počini zinalog, onda nije smrtna kazna. Međutim, ima kazna. Onda kazna bit će manj. I ovaj Najz ibn Malik je bio osoba koja je bio, što se kaže, muhsan. Znači, prethodio, imao je brak. Počinio je zinalog i došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao mu, Ja Rasul tahirni. Allahu poslanice očisti me. U jednom rivajcu kaže da je rekao ja Rasul Allah tahirni min zina. Allahu poslanice očisti me od zinaluka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvi put kada je čuo te riječi, rekao je: "Vajhak, irji fastagfir Allah wa tub alayh." Poslanik mu rekao: "Teško tebi. Idi. Traži oprost od Allaha i pokaj se Allahu." Posle toga mi je došao ponovo. Dan posle dolazi mali iz mali ponovo kaže, ja Rasulullah, pa da dahirni, Allahu poslaniće očisti. Pa on poslanik, alaihi salatu wasalam, kaže, kao što me rekao prvi put, idi, okreni se, idi od mene, učini stikfar i moli Allah da te oprosti. Pa je otišao. Pa je došao treći put, rekao, ja Rasulullah, dahirni, Allahu poslaniće očisti. To jest Allahu poslaniće izvrši nadavnom šariatsku kaznu. Zvana, pogledajte srce mumina. On dolazi i traži od poslanika, sallallahu alaihi sallam da nad njim izvrši šarijatsku kaznu koja je smrtna kazna. Draga braću, dole u Saudijskoj Arabiji se izvršava šarijatska kazna. I dole kada čovjek zasluži šari, šarijatsku smrtnu kaznu, oglasi se nekoliko sahata prije, znači na tom, na tom mjestu biti kidanje glave. Izvršava se udarat sabljom preko vrata. Jednim udarcem odmah glava ode. Znači za ljude koji su ubili, ljude koji su silovali i tako dalje. Čovjek to može naći na ovim videoklipovima na YouTube i tako da. Čovjek kada vidi to, znači nije mu sve jedno, nije mu sve jedno. Međutim, kada ponekad zna šta je ta osoba uradila, onda je sad drugačija. Međutim, to je Allahova mudrost, to je Allahov propis i tu o tome nema razpravo. I zamislite, dolazi i traži od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da nad njim izvrši šariatsku kaznu. I treći put kada je došao Allahov poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, poslanik kaže, od čega da te očistimo? Pa kaže od zinalog Allaho poslaniče. Pa poslanik Ali salatu wasalam se obrati ashabima i kaže je džumun. Kaže, je on lud čovjek? Obraća se sahabima i kaže, je, on, je li on lud čovjek? To jeste, zna li šta govori? Pa kaže Allaho poslaniče, ne znamo da je. Pa kaže, a šerim je muska. Kaže poslanik Ali salatu wasalam, je li popio alkohol možda? Te otiđite, pomirišite ga i vidite da nije popio alkohol, da možda u tom stanju to govori. Pa kaže Allahu poslanik nije. Pa onda u rivajicu se kaže da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao čovjeka iz zaslanika njegovom plemenu. I rekao, rekao im, Eta'alamune bi'aqlihi ba'san, tunkiruna minhu šeja. Znate li vi, ima li taj čovjek neki mahane u svojoj glavi za to što govori? Pa kaže Allahu poslanik nije. Tek nakon toga, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je naredio da se kamenuje. Međutim, posle toga Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao istagfiru li ma'iz. Tražite oprosta za ma'iza. I kada je kamenovan, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je došao ashabima i rekao, rekao im لقد تاب توبة لو قسمت بين أمتي لوسعتهم kaže pokajao se takom taubom kada bi se ta tauba podijelila na čitav ummet bilo bi im dobro isto ima muslim Abu Dawud u svom muslim svoj sahih, ima budavu svoj sunan. Isto u hadisu od Bulejde radijallahu ta'ala. Prenose hadis da je došla žena iz plemena Džuhajna ili Ghamidija. Kaže se da je došla i rekla Allahu poslaniče ostičstina. Također žena koja je bila udata i ludavana počinila zinalog. I došla kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam isto tako da traži da se nad njom izvrši smrtna kazna. I kaže, ja Allah, ja Rasul Allah, tahir mi, Allahov poslaniće, očisti me. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, irđi, vrati se, idi. Pa je došla sutra dan. I prije nego što je poslanik sallallahu alaihi wasallam išta rekao, rekao Allahu poslaniće, la'allaka turidi an turuddani kama radatta kama radatta ma'is, kaže Allahu poslaniće, hoćeš li to da me vratiš? ko što se vratio Maiza, Subhana dolazi, pa kaže poslaniku sa sallam irđi. Pa dolazi ponovo poslaniku, alaihi salatu sallam, pa kaže poslaniku sa sallam, kod drugog puta, kaže mu, zar hoćeš da me vrati, ko što se vratio majza, kaže Allah, poslanik, ja sam trudna od zinaluka. Pa kaže poslaniku sallallahu sallam, irđi i hatta talidi. Kaže poslaniku, alaihi salatu sallam, vrati se, idi i rodi i onda mi dođe. Međutim, subhanallah, ko što kažu, jedan broj uleme, jedan broj komentator. Da je poslanik sallallahu sallam nam gledao svoj način da je odbiv. Idi, nemoj se vraćati, učini te ubu Allahu subhanahu wa ta'ala i moli Allaha da ti oprosti. Međutim, kada dođeš kod imama i priznaš mu, tada mora da se izvrši kazna. I došla je, i rodila je. I čim je rodila? Subhanallah. Čim je rodila? Uzela je dijete u krpe i odnijela ga Allahu poslaniku alaihi sallatu sallam. Rekla Allahu poslaniće, ovo je dječak rodila sada. Pa joj kaže poslanik alaihi sallatu sallam, irđi'i فأرضعيه حتى تفطميه إدي إبراتي سي إدويغا إبودي ساني سيدوك نزاوشي دوي تفطميه تو يستي سيدوك نبوش نيستي خنان سبحان الله после toga dolazi ponova ta žena sa tim dječakom i kaže ja nabiju Allah u Allahu poslaniče kaže mi kad fatamtu fa kad akila ta kaže Allahu poslaniče evo ga odbila sam ga od dojenja kaže počeo da jede hranu subhanallah pogledaj Koliko puta dolazi i traži od poslanika, sallallahu alaihi sallam, da izrži Allahu propis. Da očisti ga. Poslanik, alaihi sallatu sallam, kaže, وَمَنُ عُوقِبَ مِنْ ذَلِكَ شَرِينَ فَهُوَ كَفَارُتُ لَهُ Kaže, koga zadesi nešto toga, to je šarijatski kazni, to mu je kefaret. Znači, na kome se izvrši šarijatska kazna, to mu je otkupljena od grija. Znači, Allah ga neće pitati za taj za taj grijeh. Normalno uslov za rješavanje šariatske kazni je da postoji šta? Da postoji halifa, da postoji musliman. nego ne mogu muslimani ako ne postoji halife, da kažu počinili smo grije sada će na drugim izvršiti šarijatskom. To nije dozirano po konsensusu islamskih učenjaka. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam je, kada je on prvi puta dolazila, rekao jednom čovjeku koji je došao sa njim, rekao je uzmi je wa ahsin ilaiha ili je se obhodi prema njoj. Subhanallah, hadis muslim. Wa ahsin ilaiha i lijepo se obhodi prema njoj. Pa kada je došlo vrijeme, da se izvrši na nju šariatska kazna. Zakopali su je do prsa. Je takav način bio sprovođenja kazni. I počeli su da je kamenuju. Počeli. I jedan od onih koji su je kamenovali, bio je Halid ibn Walid. I Khalid ibn Walid, kada je bacio kamen, po njemu je došlo do nje. Znači, po, njenom, po njegovom licu prsnula ga je njena krv. I tada je Khalid ibn Walid rekao, ono, ko vidi šta mi uradi. Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, mehlen ja Halid, polako ja Halid. Kaže, pokajala se takvom teubom, da se tom teubom pokajao čovjek koji, koji od ljudi neispravno uzima i metak, kaže, bilo bi mu oprašteno. Bilo bi mu, bilo bi mu oprašteno. Sahibu Mekis u arapskom jesku znači čovjek koji uzima, neis, uzima i metak od ljudi na neispravan način, znači otimakšina i tako dalje što ovaj, u ovom hadisa vidi da je to jedan od najvećih grijeha. Da je takva osoba učinila takvu teugu kao što je učinila ova žena, kaže da ugofir Allah ubilo bi mu uprštano. Pogledajte, draga braću, prvom stvari u ovom hadisu. Pogledajte, subhanallah, prirode jednog muslimana. Jedan musliman može, jedan musliman, jedan mu'min, može pogriješiti i učiniti grijeha. Može li i kod nas biti siguran da ga Allah, Đalešanohim, neće iskušati nekim grijehom? Međutim, pogledajte kako je stanje muslimana kada učini grih. Knjiga to u prsima peče. I čovjek musliman ne može da bude mira nikako. Da čovjek bude musliman, mu'min, koji uči Kur'an, uči sunnet Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da ustrajava na nekom grijehu, ili čak da se hvali sa tim grijehom, ili da čak druge poziva u taj grijeh, da Allah šanu sačuva. Ko što danas, draga braćo, postoji. Danas čovjek radi neki grijeh, klanja pet vakata maza, dolazi u džamiju i hvali se sa tim grijehom. Hoće da kaže kako čini taj grijeh. Možda drugi poziva u taj grijeh. Možda, se, da, možda misli da je sve to šala. Međutim, kada je u pitanju haram, nema tu šala, ne šala. Ono što Allah Đelešanu zabranio, to je zabranjeno. Međutim, ako iz nehotice uradi ili uradi radi svoje slabosti, pogledajte kako je odnos pravo muslimana, subhanallah. Dolazi Allahu, zna da će mu biti, zna da će biti ubijen. Međutim, to je Allahu propis. I dolazi i traži od Allahovog poslanika, alaihissalatu wasalam, da to učine. Poslanik ga vraća, međutim, dolazi, Ne može, ne može da se smiri. Zato što je to u njegovim prsima. I hoće da se izvrši nad njim ono što je Allah Đalešanuhu naredio. Međutim, pogledajte, Allah je poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Je li poslanik alaihi sallatu wasallam rekao? Je li poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao kada mu je došao? Što si to uradio? Je li ga izgrdio? Je li je izgrdio? Je li rekao drugima tako govorite on? Nego čak poslanik alaihi sallatu wasallam je rekao onom čovjeku budi lijep prema njoj. Lijepo se obhodi prema njoj. Zato što se bojio poslanik alaihi sallatu wasallam da će radi to njenog djela da će joj neko naškoditi iz njenog plemena. Ko što kaže Imam Nevi u svom komentaru. Bojio se poslanik sallallahu alejhi ve sellem da iz njenog plemena neko neko neće naškoditi, pa je rekao lijepo poslu Bajra me. Zaštiti je. Učinila je grijeh, učinila je grijeh. Međutim, na njom će se izvršiti. izvršiti. Allah, propis. Pogledajte blagosti. U ovom hadisu pogledajte blagosti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I za neko može tvrditi da je na sunnetu Allahu oposlanika sallallahu alejhi wa sallam, da govori u sunnetu Allahu oposlanika alejhi salatu wa sallam, međutim, da nema tu blagost prema ljudima, da nema jedan takav odnos, draga vraću prema ljudima, ko što ima Allahu oposlanika sallallahu alaihi ve sallam, to Allahu Allahova vjera. To je vjera. I zato kako ćeš se obhoditi prema drugom, kako ćeš drugom ukazati na neku mahanu, na neku slabost, na nešto što uradiš, na nešto što uradi iz neznanja, kako ćeš mu ti ukazati? Treba da znaš da je i to Allahova vjera. Zato se čovjek treba bojati Allah subhanahu wa ta'ala. Jer ova vjera se ne može dijeliti. Ne može uzeti jedan dio Allahove zelašanu vjere, drugi dio Allahove vjere odbiti. I zato, draga braću, ponovo se vraćamo na ono što uvijek ponavljamo. Međutim, ponovo ponavljam povod mi samo za ono što sam rekao, što mi spomenuo še i Nasr al-Omer. Znači, kakve će čovjek sebi udariti temelje? Mi smo sada mladi ljudi mi smo sada većina nas je oko 20. do 30. Znači još se, znači mladi smo. Kakvi ćemo biti u starosti? Kao muslimani to zavisi sada od naše mladosti. Normalno sve Allahom i Đalešanu u rukama. Međutim, kakve ćemo temelje udariti u svojoj vjeri sada? To će se čitav naš život pokazivati. Isto čovjek, nek nešto na početku kada pravi kuću, neka nešto bude malo krivo, sve što ide dalje, sve krivlje i krivlje. Sve više i više se ta mahana pokaziva. I zato ko će da uči znanje, ko će da uči Kur'an, ko će da uči sunnet poslanika alaihi salatu wasalam, kako bi potom radi u to pozivu. Međutim, onaj ko hoće da pametuje u Allahu i vjeri i da širi neke svoje ideje ili da govori o nekim stvarima, ako ga upitaš, ko je to rekao od islamsku činjaka, ne zna, pa ovo, ko je to, pa ovo, to nema, draga vraću. Svaku stvar u islamu, što govoriš, što radiš, imaš dokaz iz Kur'ana i sunnata, rekao ta islamski učenjak, rekao ta islamski učenjak, to je Allahova vjera. Međutim, da čovjek postupa po svojim herojima nema tu temelja koji su udarani na Kur'anu i sunnetu Allahu poslaniku Draga braću, još jedna stvar. Subhanallah. Ko sam vidio kada sam dole bio, kad sam bio u Rijadu, posjetio sam jednog šeha. Jednog šeha koji je, ovako da kažemo, možemo reći mlađi. Znači, mlađi je bio od 50 godina, I on je bio jedan poznati šehova dole. On je bio jedan od učenika šehe bin Baza, rahmetullahi alaihi, i kada je šehe bin Baz preselio, on ga je ugasuli. On ga je okupao. Međutim, subhanallah, bio sam kod tog šeha, kod danas, poslije Kindi, šeh imao predavanje. Allah je dao da je šeh sutra dan preselio. Da je poginuo sa obraćanju nesreću. Bio u autu on i žena mu i osmerog čeri. Allah je dao preselio on i žena i tri kćeri. Bije kćeri je završio u bolnici, gdje su bili intenzivni njezi. Uglavnom, subhanallah, taj događaj je nekako sve to, dok sam bio tu, ostavio veliki trag na mene. Subhana, še imao četiri, pet puta sedmisno predavanje u svojoj kući. I to posljednje predavanje na kojem sam ja bio, je bilo predavanje iz Buharije, iz Buharinog sahije. I posljednje predavanje, posljednji hadis koji su čitali, iz Buharijeve zbirike bili su opis džaneta. I posljednji hadis je bio, uh, u stvari ne, ja sam bio na prezadnje predavanje, posle toga je još imao jedno predavanje i taj dan je preselio. Uglavnom, zadnje predavanje je bilo o, o hadisu koji govori o opisu, džan, opisu džaneta i o džanetskim vratima. To je bio posljednje predavanje, posle toga je še otišao na put da drži predavanje u jednom gradu, jer je dao imao sudar i preselio je. Svana to upućuje, to je jedan od lijepih znakova. Znači da čovjek Eh, da kažem, ima, znači, Allah da ne baš da bude posljednje predavanje hadis poslanika, ali salatu wasalam, hadisu kojima se govori o džennetu, o džennetskim vratima, inša Allah, da je šaret da Allah šanuhu ga učini ostavnika dženneta. Međutim, subhanallah, ta dženaza je bila ogromna. Znači, dženaza je bila možda najmanje deset hiljada ljudi. Dženaza je bila velika. Došao je muftija. Kralj je zao mu porodicu, izrazio saučešće. Došli su šejhovi, učenjaci, prinčevi su postali svoje helikoptere, avione, potvu djecu i tako dalje. Uglavnom, subhanallah, jednu stvar koju sam tu vidio i naučio, da čovjek, e, da čovjek treba na dunjaluku, da ima uistinu prijatelja. Da čovjek treba na dunjaluku da zaradi prijatelja koji će stvarno, kada on preseli, stvarno iz dubine svoje duše reći da mu se Allah smije. Ja e, pogledajte, upratite kada ljudi umru, kada neko umre, kako ono ima ljudi dosta taj ljudi. Rahmet mu duši, da mu se Allah spomenu. E, ti ne vidiš nekako da taj rahmet, da ta duba da je iz srca. Međutim, zamisli, da imaš toliko prijatelja, a imaš nekolike hiljade ljudi koji će ono stvarno, da ne kažem spustiti, pustiti suzu, neko koji će iz dubine duše reći da mu se Allah smiluje i koji će s nama, ne samo to, nego upućiva dovi da kaže da mu se Allah smolio. Koliko je dobro radio, da mu se Allah je lešanu smolio. Da čovjek pesne, ne da čovjek radi dobro radi toga, nego ako budeš radi ima Allaha, Allah je lešanu će ti to vratiti. Pa će Allah je lešanu dati da te ljudi po dobru spominju. Pa će reći razmišljati, tako mi Allaha, radio za Allaha, da mu se Allah smolio. Pa čovjek ostavi za sebe, na primjer, hajdu djecu. To je neuzdano čovjek za sebe ostavi ili djecu koja će moliti Allaha dželle šanu svaki dan. Imaju poštovanje. Pogledaj fana šeh nas kome šta kaže. Kaže, bio sam dedo, nisam smio da, da babu pitam sve. Ne od straha, nego od poštovanja prema ocu. Od poštovanja prema babu. Da odgojiš takvo dijete, da stvarno moli Allaha dželle šanu tebi za oprost, kada ti sutra umreš. Da zaradiš takve sebi prijatelje. Da ostaviš iza sebe učenike koji će stvarno reći, onaj naš šejih, ili onaj naš profesor, ili onaj nas nastavnik, da mu se Allah Đelešanu smiri. Da mu Allah Đelešanu prsti. Toliko nam je dobro u greku, toliko nam je lijepo u greku. je naš komiše da mu se Allah Đelešanu smiri. Znači čovjek treba na dunjavku da zaradi te svoje prijatelje koji će moliti Allah Đelešanu smiri. I draga braćo, subhanallah, tu sam vidio možda po prvi put, znači kako biva uko po sunnetu. Da sam gledao svojim, da sam gledao svojim očima. Bilo mi je poznato, možda sam gledao na jednom mjestu dva, međutim ne sjećam se, nije mi ostalo toliko urezano koliko mi ostalo sada. Znači vi znate kako je od sunneta poslanika, ali salatu salam, da se okupava. Znači tako se nekada i ovdje kod nas okupavalo, jer ja sam zatekao neke ljude koji se sjećaju da se tako okupavalo, međutim danas većinom ljudi tako ne okupavaju. Mada i način na koji se kod nas ukopava je dozvoljen. Dozvoljen. Međutim, od sunnata poslanika, ali salatu salam, je na sljedeći način. Od sunnata poslanika, ali salatu salam, je da se ukopa lahd, da se ukopa takozvani lahd. To je šta? Otprilike kad bi rekli, to je kabur u kaburu. Znači kada se skopa kabur ovako, znači od strane prema kible se zareže, da kažem, se zareže za me. Znači iskopa se kao rupa, znači na dnu kabura od lijevo od strane prema kibli. I kada se mejt spusti, normalno mejt se spusti, spušta samo u čefinima. Znači ono što je kod nas u tabutima, tabut je bolji od sanduka, međutim nije tabut, znači ni tabut od sunneta poslanika alaihi salatu nego od sunneta poslanika alaihi salatu wasalam, gdje se mejit u čefinima, kada se spusti u kabur, da se gurne, da se gurne u tu, znači to što se zakopa, znači da kažemo da se gurne u tu rupu. Tako da čovjek fakt kada gleda kabur od ozgurne, znači ne vidi mejita. Zato što se mejit podvuče. I onda se to čepitve, znači stavlje, stavi se kamenje na to gdje mejit i onda se zemlja natrpa. Znači onda se šta? Onda se zemlja, onda se zemlja na to. Ništa daske. Ništa daske. Znači ništa da skine. Znači stavi se, razumiješ, to se kamenom, te i onda se zemlja samo tu. Subhanallah. Ima li čovjeka da nije to završio? Ili ima li čovjeka od nas da neće to završiti? Mi smo evo sada ulazili šalmu nam je prvo se vraćamo na to, mi smo mladi ljudi vraćamo. Pogotovo sad čovjek treba povesti računa sada kada je ovo ljeto, više se ima prilike za fetnelukom, za iskušenjima i tako da. Čovjek, znači ova stvar ne treba da čovjek padne iz pameti. Znači čovjek od nas svak pogled malo. Mi sad koji smo ovdje, družimo se, pričamo, smijemo se, jedni sa drugima, govorimo. Međutim, doće, svi kada će govoriti, evo onaj, dževo nam sa glas milo, duš har, ala rahmi Ovaj, ala rahmi Svi tako, znači doći to vrijeme, znači su. I zato čovjek treba, zato poslanik, ali nisam na to sam kaže, ekfiru, ekfiru, ekfiru, ekfiru, ekfiru, ekfiru, ekfiru, ekfiru, ekfiru, ekfiru, koliko god bio mlad, bio star da se sjeća Allahovu smrti. Pa kaže poslanik Ali Sallatu, ekfiru zikr hadu mi. Ne samo to od sunneta poslanika Ali Sallatu, draga braćo je. Znači vam, sad vam prenosim jedan sunnet Allahov poslanika Ali I nadam se da ćete ga sprovesti u praksu. Znači prenosim vam sad jedan sunnet poslanika Ali Sallatu i nadam se da ćete ga sprovesti u praksu. Znači pa makar odmah večeras da to uradite. A to je da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da musliman ne smije da noći dvije noći, a da mu vasijet nije napisan. Znači, od sunnata poslanika, alaih salatu wasalam, je da čovjek ima napisan vasijet. Znači, koliko god bio mlad, bio star, da napišeš opet vasijet. Pa makar da napišeš, ostavljamo vasijet da se bojite Allah, jelšanuhu, da klanjate pet vakat namaza, da se klonite harama i tako da. Ako imaš što god para da kažeš, na primjer, pošto e, normalno u šarijatu se zna se kome ide, međutim, imaš pravo na trećinu da dadneš znači nekome ko nije nasljednik. Pa, na primjer, da kažeš trećina ide tom i tomu. Ili da kažeš, na primjer, tu zemlju što imam, jedan dio taj zemlje ide kao vakuf i tako dalje. Uglavnom, vasijet je da se, ili na primjer, da napišeš u vasijetu, u vasijet ostavljam da mu gasuli taj i taj, da mi dženazu klanjate i da. To je od sunneta poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I subhanallah, ovaj ših Abdulaziz Vahibi što je preselio, uh, jedna od tih čeri koja je preselila, bila mi najstarija čerka. Imala od priliku oko 20 godina bila je hafiza Kur'ana, je Allah Đelešanu i Subhanallah dao da je vasijet napisala na tom putovanju. Znači ta kad je sjela u auto, razumiješ, znači naš su od tog datuma, da je taj dan i tada je da napisala vasijet. Allah Đelešanu je dao da napiše vasijet. I napisala vasijet taj dan kada je pisala. Znači, to je od sunnata poslanika sallallahu alaihi wa Draga braću, doći na mene. Kada niko od nas neće biti na Čovjek, na primjer, ima ženu, ima djecu lijepo ima mašla fino familiju, Allahu da fino. Međutim, treba da kaže, draga žena, doće vrijeme kada nećemo biti zajedno. Doće vrijeme kada ćemo oba dvoje biti po zemlji. I neće nam tada ništa koristiti. Neće tada koristiti ono što se priča o ženi, šuplje priče, volim te, voliš me, a ono, a... Bio si daleko dobrih dijela, tad će draga da vraću koristiti. Ako je bila ljubav, Allah radi. Bilo ti žena, ako je bilo ljubav, Allah radi sa tvojom ljubavom od dobra što si učinio, to ćete koristiti. Međutim, ono loše djelo koje si uradio, Allah subhanahu wa ta'ala kaže تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَا وَبَيْنَا أَمَدَ Čovjek će poželiti da između njega i to lošeg djela, lošeg djela koje je počinio, da je velika udaljenost, da je velika razdalja. I zato čovjek, ne nemojte, draga braću, nemojte da na to upadam s pameti. Jer čovjek ako ovu stvar, ako razumije smrt, i sano razmišlja o tvoj smrti, razumije će suštinu života, Vidjet će da ga Allah Đelešanu na ovom životu dao da samo njemu robuje. I da čovjek svaku sekundu svog života mora da zna kako da je provede. Da bude računa o svom namazu. Uvijek govorim odnosu između čovjeka i njegovog gospodara Allah subhanahu wa ta'ala. Gdje se ta, gdje je prvo mjesto gdje se ta odnos između tebe i tvojeg gospodara popravlja? To je namaz. Draga braću, to je namaz. To je namaz u džematu. Znači, to je od naše vjere subhana od, od, od, od fadileta, od odlika svetih mjesta Mekke i Medine i te države, što je Allah Đelešanu dao do toj države, ima šariatska policija. I pet vakat, svi ezani kada su, svaki dućan treba mora da se zatvori. I svi idu namaz na klanju, namaz u džumatu. Ne samo kada je džuma, nego svaki uči kindija, ova nema, pravi će lape, ne pravi, razumije, nema da kaže, zapeće mi se, jufka će mi se osušti, moraš zaključati na namaz da ideš, jer uči ezani. Znači, niko tu nema prodanja. Vidite, tamo stojiš, dolazi policajac, kaže, malak, namaz je, razumiješ? Znači, to je Allah Đelšanu što je počestio. To je ono što je Allah Đelšanu počestio ta sveta mjesta. I zato, draga braća, znači, to je i namaz u džematu. Kako može srce muslimana da bude? Draga braća, ovo su osnovne stvari. Ovo je više, znači, rekli smo, nije ono predavanje naše tefsir sureke. Ponovo se vraćamo na neke stvari koje su osnova. Ne može čovjek, čovjek musliman čuje, uči se za čovjek, prolazi pored džamije ili sjedi i pije kafu, ili radi ovo, ili radi ono, Allah je lašanu ti neće dati da umreš od gladi. Ako zatvoriš, ako ostaviš to što radiš, da te zoveš na jer kom je ezan uči? Hoćeš li dopustiti da te džamije budu sa jednim imamom, dva, tri čovjeka koji klanjuju za njim, ili eventualno jednom, i tako dalje. Ali čovjek ako razumije smrt, i to da će smrt doći svakome, znači, sasije će u korijenu tu čovjekovu ljubav prema haramu. Da Allah Đelešanu sačuva, jer čovjek ponekad ima ljubav prema haramu. I čovjek kaže, e, ja još to nisam. Još nisam ja došao do te da ređe, da skontam da trebam tako i tako raditi u životu. Međutim, on zade, da Allah Đelešanu zabranio to. Međutim, on, on ima film u svojoj glavi da će on raditi to. Kaže, nisam ja još to skonto, nisam skonto, sve to što nisam razmišljao puno smrti. Da se razmišljao puno da razmišljao po tim stvarima. Svaki čovjek, bilo za koji posao da je vezan, da razmišlja dovoljno o smrti, bio bi bodo ono mi što radi. Kada je upitan islam, više bi, svjesnije bi nosio taj emanet. Čovjek koji poziva Allah subhanahu wa ta'ala da zna da će mu doći kad tad melek smrti, a zna, ali nije možda svjestan, radio bi više na tome da govori ljudima o islamu, da ostavi za sebe što više predavanja. Jer pogledajte, subhanallah, sad kad vidite islamski učenjaka, za sebe ostavili milionima predavanja, milionima kaseta, čitav život. Bio sam kod jednog šeha u Rijadu, šeha Abdurrahmana Nasira Barraka, taj še imao oko 70-80 godina, slijep šeh. Šeh je slijep, znači od svoje možda desete godine. Čovjek svaki dan možda četiri, pet predavanja drži. Samo, razumiješ, drži predavanje, predavanje, predavanje. Ljude podučava, ljude podučava u Kuranu, u Sunnetu, Akidu. I čovjek to ostavlja iza sebe. Čovjek te stvari, čovjek mora da razmišlja o tome šta će draga braću ostaviti za sebe. I onda još to dolazi tu čovjek da kada razmišlja o smrti, onda nema tu da se dešavaju loše odnose među muslimanima, da čovjek s čovjekom ne priča, da čovjek ovako prema njemu po, da čovjek čovjeka vara, da čovjek, znači sve to, ako ima sjećanje na smrti, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari sjećanje na smrt, Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari da se sjećamo smrti i da nam podari ustrajnosti na Kur'an i sunnetu Allahu poslanike sallallahu alaihi wa sallam. Već halalite mi, ovo su bila neka kažemo, kažemo za pažanje, Inšallah i ta'ala sljedeće subote, ako bude nastavljamo sa našim tumačenim surajte. S jednom napomenu, sada preko ljeta, preko ljeta, i nadam se isto tako za Ramazan, znači pokrenut ćemo još dva predavanja sedmično, mimo ovoga predavanja subotom. Znači to je normalno za one koji žele. Znači predavanje će biti ono što se kaže malo stručnije, znači nastavit ćemo sa tumačenjem djela Lomuda Fifak, što sam ga prije bio tumačio, E, tumačio mutahavijsku akidu također i najvjerojatnije jedno od knjiga iz hadisa, najvjerojatnije sune Nebu Davuda. Uglavnom ta predavanja će biti dva puta sedmično, mimo subote, bit će ovdje. Dok ako bude na sposobim kuću svoju biblioteku, onda će ako bude predavanja biti nastavljena gore, onaj, kod mene kuću. Znači da imam priliku da vas ugostim ovaj, svi i kogod hoće da dođe. Ko želi im više informacija za ta predavanja, jer pretpostavljam da, neće, da naravno neće možda svi biti zainteresovani da svoje obaveze i tako dalje, mogu dole da se javi kod brata Nurudna, da ostaje svoj broj telefona pa će biti obaviješteni da li će biti u ponedeljak ili će biti u utorak. A oba dva termina će biti poslije akša namaza. Nas Allah subhanahu wa ta'ala. Kulu qavli hada, astagfiru. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الاكوان اقرا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان من فؤاد كالحجارة